ce ki je ki mana adro Maryam ta ce ina Halima kuwa adda Adda ta ce tana daki, tana gyara kayan wankin su Maryam ta saurin faɗawa ɗakin tana cewa Halima Maryam bata jira komai ba ta fara cewa Halima zo ki ga wani ikon Allah. Halima ta dafa kirjinta tana kallon Maryam tace a ina? Maryam ta ce kin san malamin nan da ya takura min to ga can a kofar kokko Halima ta zaro ido tana faɗin dan manzon Allah ne ya yi Maryam ta ce ni ma shine ban sani ba Halima ta waje tana faɗin yau mun shiga uku Jabu ce Maryam ta saurin jawo hannunta tana faɗin ke idan muka shiga a haka zai yi saurin ganewa ya ce ni ce nan ce na sai wunta miki kin san dan gurma har yana tambaya ta ke Halima ta sake zaro ido tana fadin na shiga uku ni kuma ina ya san ni sai da ta wa Maryam dariya ganin yadda ta sassaro ido Maryam ta ce ina san sani ni abin da ma ya bani mamaki ya akai har ya saba da goggo kin ji yadda suke hira kuwa zo dai mu je ki ganshi kar ya tafi amma fa nayi ƙaryar zuwa ɗiba ruwa ne dan kar ya ce dama gayyato ki na zo nan ki dan haka ke ma ɗauki bokiti mu je mu yi wa goggo tatar da sauri suka ɗebi ruwa kowace da bokitinta a hannu suka shiga ƙofar gwaggo ita kanta Halima sai daga banta ya faɗi da ta tabbatar lallai fa shi din ne sai sauri ta ajiye bokitinta ta su, inda yake tana faɗin sannu da a malam ya sauran kallonta cikin sakin fuska ya ce a'a halima ce ta ce eh ni ce malam sannan ta gaida shi yana tambayar ta yaya hutu tace alhamdulillahi yace na dai ganganin wucewar ku idan za ku tafi islamiyya tace ainan ma an yi mana hutu yace da kyau ashe kuna shan hutu ne sai murmushi kawai sannan ta koma wajen Maryam da ke kokarin dama kullun kama don su yi mata tatar suna yin tatar amma suna gulman malamin nasu kuma suna magana ne ƙasa ƙasa tare da mamakin zuwan nasa gidansu bayan sun gama suna gyara wajen shi kuma ya miƙe yana yi wa gungun sallama ya kalli inda suke ya ɗan yi murmushi kaɗan yana faɗin to halima ni zan tafi ko ai ko an sai an ji a ce min halima sai saurin washe baki cikin dariya tana faɗin la malam har zaka tafi ya dan gyara tsayuwarsa yana faɗin ai na jima da suwa shi kuma an kusan kiran sallan magriba tace to malam mun gode sai an jima ita ma Maryam ta saurin cewa sai an jima mun gode ya tuyo ya kalle ta cikin wani irin yanayi wanda sai da ta ji gabanta ya buga bai yi magana ba ya fita daga kofar tasu suka kalli juna ita da Halima sannan suka saka dariya tana Halima ta isa inda gwaggwa ke ƙoƙarin tashi saboda magariba ta kawo kai tace gwaggwa ni kuwa malamin nan mai ya koyi sannan ba dai wani abin yace min yi ba ko gwaggwa ta juyo tana kallon ta sannan ta kalli Maryam Wanda ita ma ta karaso wajen tana tsaye a gefen ta tacewa yace muku karar ku ya kawo ya zo ne kawai ya gaishe ni ai yakan shigo mu gaisa lokaci zuwa lokaci dan dai kuna zuwa islamiyya ne shi yasa muku taba haduwa ba Maryam da Halima duk suka kirko kirko suna mamakin maganar kokko ita kuwa bata sake bi ta kansu ba ta dauki buta ta nufi ban ita ma Halima kofar su ta nufa dan ta ta sallah suka ban Maryam a tsaye a wajen tana cike da mamaki suna zaune a kofar adda kallon juna ita da Halima mamaki ya hana su magana adda kuwa cikin sakin fuska ta ce a'a malam Habibu ne yau a gidan namu Maryam sai kallonsa take yi ashe dama sunansa Habibu da yaran kofar adda sun kewaye shi suna murna ganin sa Halima da Maryam dai yau kan mamaki ya hana musu cewa komai Hadiza kanta cikin sakin fuska suka gaisa da shi ya dan rusuna yana gaida da tana tambayar sa kwana biyu bata ci duriyar shi ba yace mata abubuwa ne suka rike shi shi yasa ba sa ganin sa daga nan ya fara wasa da yara ya daga wannan ya kwaje wancan haka ya dinga musu daya bayan daya yana cewa zai ji wanda yafi kowa nauyi saboda haka kyautar sa za ta fita kowa haba nan da nan yara suka rude da hayaniya suna cewa ni za a fara dagawa ni za a fara dagawa a nan da ya ta wasa da su sannan ya rarraba musu minti da biskit har da 'ya'yan makwabta Hawa ce dai sai da ya ta wana ta yana tsokanar ta tana jin shi tana kuka saboda wai mai sunan kakarsa ce Adda ta ce haba Habibu wannan kakar taka ko dai ta baka wahala ne kana yaro shi yasa yanzu kake ramawa ya da dariya ya ce adda kenan kamar kin sani kuwa kin ga yanzu gashi ko ina ramawa. sai dariya dai ta ce a dai tausayin ta a gyale ta haka ku zo mu je kofar gogo mu gaishe ta gaba ɗaya yaran suka bishi Halima ta saurin cewa adda a ina ce ma kika san malamin mu tace a'a Habibun ai ya kwana biyu yana shigowa muna gaisawa yaran kirki yana da son yara sosai duk lokacin da zai zo gidan nan sai ya riko wa yaran nan wani abu shi yasa suna jin muryarsa zaki gansu a guje sun yanyaye shi har yaran makwabta tun ma ba Hawwa'u na ba Hadiza sai saurin cewa kin santa ai da kwaɗayi Adda ta ce kowa ma yayi wannan kwaɗayin na yarinta. Halima ta ce ni mamakin yaya akai har malam ya san gidan nan har ya saba da tafiyan gidan nan. Shi ne fa wanda muke ba ku labarin nan wanda ya takura wa Maryam ya hana ta zuwa makaranta da madarasa. Adda ta ce ai gwaggwa ta faɗa min ai komai ya riga ya wuce dan shi ma yana da dalilin sa na kada zuwa da makaranta kanta Hadiza tace ai yayi maganin mai son kuɗi Maryam ta murmushi tace Allah ta Hadiza malamin nan mugu ne ki tambayi Halima ma ni fa naka ci baya dariya ma kwata kwata kin ga irin shan kanwar da yake mana a makaranta ne Hadda Hadiza ta ce to so kuke yi ne ta muku dariya ku raina shi? Halima ta ce lokacin da ya sako Maryam a gaba kusan kullum sai ya kira wata fa yana saka ta nan gawun. Haka kawai sai gashi karfi da yaji sai da ya hana ta kai madarar nan. Adda ta ce oh ni yasu. yanzu wannan zancen madara da ya gagara wucewa a wajen ku sai ka ce ke ce Maryam din da aka hada kaiwar to ko kuma tana ba shi wani kamasho ne ba mu sani ba Maryam ta yi gumba ta sake cewa komai ba ita ma mai shiru tai saboda sun san halin da sarai yanzu ta iya dagula musu ƴar hirar mai daɗi da suke yi Maryam sai ta miƙe tana faɗin Halima bari in je in kar gwaggwata neme ni na san yanzu haka ba ta ƙulla kuɓewar nan ba. Hadiza ta ce yawa dan Allah ki ce wa gwaggo kar ta manta da kuli-kuli na zan zo in karba in daka da kaina. Salat nake son yau ci yau da yamman nan. Maryam ta fito daga kofar adda ta fita su kofar. Sauran kaɗan yau ma su yi karo da shi. Ta saurin ja da baya tana faɗin sannu malam. Kamar za ta tsugunna don latafi. kallanta kawai yake sama da ƙasa fuskar shi babu yabo babu fallaka. ita kam gaba ɗaya ta tsorata shi gani take yau ma a gidan nasu zai ce ta yi masa wani abin a hankali ta fito daga cikin ƙofar tasu ya fara tafiya kafin ya fara faɗin zonan mai sauraro za mu dakata a cikin shirin namu na yau. A shiri na gaba za mu tashi daga inda muka tsaya.